มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูทาคารศาลา ในป่ามาวัน เขตเมืองเวสาลี On one occasion the blessed one was living at Vesali in the great wood in the hall with the peak roof ก็ในครั้งนั้นแหละ สัจจกะนิกรนผู้เป็นนิคันธบุตร อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลี เป็นนักโต้ตอบ พูดยกตนว่าเป็นนักปราดชนเป็นนันมาก ยอมยกว่าเป็นผู้มีความรู้ดี เขากล่าววาจาในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลี อย่างนี้ว่า เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเ เป็นคณาจารย์ แม้ที่ปฏิญญาตนว่า เป็นพระอรหันตะ สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรารบโต้ตอบ วาทะกับเราแล้ว จะไม่พึงประมา ไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหว ไม่มี เหงื่อไหลจากรักแร้ แม้แต่คนเดียวเลย หากเราแม้ปรารบโต้ตอบ วาทะกับเสาที่ไม่มีจิตไม่มีใจ แม้เสานั้น ปรารบโต้ตอบวาทะกับเราแล้วก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์เล่า Now on that occasion Satchaka the Nikanta's son was staying at Vesali a debater and a clever speaker regarded by many as a saint He was making this statement before the Vesali assembly, said, I see no recluse or Brahmin, the head of an order, the head of a group, the teacher of a group, even one claiming to be accomplished and fully enlightened, who would not shake, shiver, and tremble, and sweat under the armpits if he were to engage in debate with me, even if I were to engage a senseless pose in debate, it would shake, shiver, and tremble, if it were to engage in debate with me. So what shall I say of a human being? ก็กระนั้นในเวลาเช้า ถือบาทและจีวรเข้าไปบินดาบาตในเมืองเวสาลี สัจจารนิกรนผู้เป็นนิคันธบุตร เดินเที่ยวยืดแข้งยืดขาอยู่ในเมืองเวสาลีนั้น ได้เห็นท่านพระอาสชิเดินอยู่ในที่ไกลทีเดียว ครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปหา ได้ปราศัยทักทาย พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว ได้ยืนอยู่ณนะที่ควรข้างหนึ่ง สัจกะนิครนได้ถามท่านพระสัชิอย่างนี้ว่า ดูก่อนท่านพระสัชิ ก็พระสมณโคดม แนะนำพวกสาวกอย่างไร และคำสอนของพระสมณโคดม มีส่วนอย่างไรที่เป็นไปในพวกสาวกเป็นส่วนมาก Then when it was morning, the venerable Asashi raised and taking his bowl and outer robe, went into Vesali for alms. As Satchaka, the Nikanta's son, was walking and wandering for exercise in Vesali, he saw venerable Asashi coming in the distance, and went up to him and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, Sachaka, the Nikanta's son, stood at one side and said to him, Master Asaki, how does the recluse Gautama discipline his disciples, and how is the recluse Gautama's instruction usually presented to his disciples? ท่านสัจกะอคิเวสนะ พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขาร ทั้งหลายไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน วิญญาณไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ท่านอคิเวสนะ พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปในสาวกทั้งหลาย This is how the blessed one disciplines his disciples, Agivesana, and this is how the blessed one's instruction is usually presented to his disciples that material form is impermanent, feeling is impermanent, perception is impermanent, formations are impermanent Consciousness is impermanent. Material form is not self. Feeling is not self. Perception is not self. Formation are not self. Consciousness is not self. All formations are impermanent. All things are not self. เมื่อท่านพระสัชชิกล่าวอย่างนี้แล้ว สัจกะนิกรนนามสกุลอกิเวสนะนั้น ก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านอัสชิผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วว่า พระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้เป็นนั้นว่าข้าพเจ้าได้ฟังแล้วว่า พระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้เป็นนั้นว่า ข้าพเจ้ามีความเห็นไม่เหมือนกัน ถ้ากรรบางที ข้าพเจ้าจะพบกับพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นจะได้สนทนากันบ้าง ถ้าใครข้าพเจ้าจะพึงช่วย ปลดเปลื้องพระสมณโคดม เสียจากความเห็นที่เลวทรามนั้นได้ And when this was said by the venerable Asachi, Sachaka Nikanta Sans Akivesana replied, If we have heard what the recluse Gautama's asserts, We have indeed heard what is disagreeable. Perhaps sometime or other, we might meet Master Gotama and have some conversation with him. Perhaps we might detach him from that evil view. ก็ในสมัยนั้นแลเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยองค์ เป็นที่ประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่าง สัจการนิครนนามสกุลอกิเวสนะ จึงเข้าไปหาพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้น ได้กล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ขอเจ้าลิชวีทั้งหลาย จงไปด้วยกัน ขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจากสนทนากับพระสมณโคดม ถ้าพระสมณโคดม จะตั้งอยู่ตามคำที่ภิกษุชื่ออาสชิ ซึ่งเป็นสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง ยืนยันแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะฉุดกระชาก ลากถ้อยคำของพระสมณโคดม มาด้วยคำต่อคำ ข้าพเจ้าจะทำให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลัง จับแกะอันมีขนที่ยาว แล้วลากไปลากมาฉะนั้น หรือทำให้เป็นเหมือนคนที่ทำการงานในโรงสุรา ซึ่งมีกำลังวางเสือลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห่วงน้ำลึก แล้วจับที่มุมชักลากฟัดไปฟัดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะสลัดฟัดฟาดถ้อยคำของพระสมณโคดมเสีย ให้เป็นเหมือนบุรุษ ที่มีกำลัง ซึ่งเป็นนักเรงสุรา จับถ้วยที่หูแล้วสลัดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะเล่นงานพระสมณโคดม เหมือนอย่างที่เขาเล่นกีฬา ที่ชื่อว่าสานโทวิก คือการชักป่านทำให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง 60 ปี ซึ่งจะถอยกำลัง ลงสู่สระโบกกรณี ที่มีลำน้ำลึก แล้วเล่นกีฬาชนิดที่ชื่อว่าการชักป่านนั้น ขอท่านเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน ขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสมณโคดม Now at that time five hundred Lichavis had met together in an assembly hall for some business or other. Then Satchaka, the Nikanta's son, Akivesana, went to them and said, Come forth, goodly Shavis, come forth. Today there will be some conversation between me and the recluse Gotama, if the recluse Gotama maintains before me what was maintained before me by one of his famous disciples, the Piku." named Asashi. Then, just as a strong man might seize a long-haired ramp by the hair, drag him to and drag him from, and drag him round about. So in debate, I will drag recluse Gautama to, and drag him from, drag him round about. Oh, just as a strong brewer's worker might throw a big brew's sieve into a deep water tank and taking it by the corners, drag it to, and drag it fro, and drag it round about. So in debate, I will drag the recluse Gautama to, and drag him fro, and drag him round about. Oh, just as a strong brewer's mixer might take a strainer by the corners, and shake it down, and shake it up, and thrum it about, so in debate, I will shake the recluse Gautama down, shake him up, and tramp him about. And just as a sixty years old elephant might plunge into a deep pond and enjoy playing the game of him washing, so I shall enjoy playing the game of him washing with the recluse Gautama. Come forth good lecturers, come forth. Today there will be some conversation between me and the recluse Gotama. a ในบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่า เหตุอะไรพระสมณโกดมจะยกถ้อยคำของสัจกะได้ ที่แท้สัจกะนิกรนบุตรนามสกุลนักิเวสนะนี้ กลับจะยกถ้อยคำของพระสมณโคดมเสีย บางพวกก็กล่าวว่า สัจกะนิครน บุตรอคิเวสนะจะเป็นอะไร จึงจะยกถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคได้ ที่แท้พระผู้มีพระภาค กลับจะยกถ้อยคำของท่าน สัจกะนิเสีย กระนั้น สัจจกะนิครนมีเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยห้อมล้อมแล้ว เข้าไปยัง กูตาคารสาราในป่ามาวัน Thereupon some Lichavis said, Who is the recluse Gotama? That he could refute Sachaka, the Nikanta's son's assertions. On the contrary, Sachaka, the Nikanta's son, will refute the recluse Gotama's assertions and some Lichavis said, Who is such That he would refute the blessed one's assertion. On the contrary, the blessed one will refute Sachaka's, the Nikanta's son, assertions. Then Sachaka, the Nikanta's son, Akivesana, went with five hundred lichavis to the hall with a peak roof in the great wood ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน เดินจงกรมอยู่นะที่กลางแจ้ง สัจกะนิกรนจึงได้ไปหาภิกษุเหล่านั้น แล้วถามว่าพระสมณโคดมอยู่ที่ไหน พวกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวัน ประทับหลีกเร้นอยู่นะที่โคนไม้แห่งหนึ่ง ลำดับนั้นชาชการนิกรนพร้อมด้วยเจ้าเลชวีมีจำนวนมาก เข้าไปสู่ป่าหมาวัน จนถึงที่ที่พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ทูลปราศัย พอเป็นให้ที่เลิกถึงกันแล้ว จึงนั่งอยู่นะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง แม้เจ้าลิชวีเหล่านั้น บางพวกอภิวาท บางพวกทูลปราศัย บางพวกประนมมือ บางพวกประกาศชื่อและโคดของตนในสำนักของพระผู้มีพระภาค บางพวกก็นิ่งอยู่ครั้นแล้วต่างก็นั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง Now on that occasion a number of pickles were walking up and down in the open then Sajaka the Nikanta's son went up to them and asked Where is Master Gautama? When the bhikkhus said, the blessed one has entered the great wood, and sitting in solitude at the root of a tree in the day for abidings. Then Satchaka, the Nikanta's son, together with a large following of Lishavis, entered the great wood and went to the blessed one exchange greetings, and after this courteous and amiable talk was finished, sat down at one side. Some of the Lichui pay homage, some exchanged greeting with him, some extended their hands in reverential salutation towards the blessed one. Some pronounced their name and clan in the blessed one's presence and some kept silent, and all of them sat down at one side. เมื่อสัจการนิคนพอนั่งแล้วได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่ง ถ้าพระโคดมจะให้โอกาสเพื่อแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าอากิเวสนะ ท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิด ระสมณโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไร และคำสั่งสอนของพระสมณโคดม มีส่วนอย่างไรที่เป็นไปโดยมากในพวกสาวก อคิเวสนะ เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของเรา มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน วิญญาณไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนัตตาอคิเวสนะ เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายเวนสัจกะ a k a the Nikanta's son had sat down, he said to the blessed one, "I would like to question Master Gotama on a certain point, if Master Gotama would grant me the flavor of an answer to the question. Akivesana, ask what you like. Master Gautama, how do you discipline your disciples, and how Master Gautama's instruction usually presented to his disciples? Akivesana, this is how I discipline my disciples, and this is how my instruction is usually presented to my disciples. Material form is impermanent. Feeling is impermanent. Perception is impermanent. Formations are impermanent. Consciousness is impermanent. Because material form is not self, feeling is not self, perception is not self, formation are not self. Consciousness is not self. All formations are impermanent. All things are not self. Akivisana, this is the way I disciplined my disciples, and this is how my instruction is usually presented to my disciples. ท่านพระสมณโคดม อุปมาอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอคิเวสนะ อุปมานั้นเป็นอย่างไร ท่านจงพูดเถิด ท่านพระโคดม เหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์พืชพันธุ์ไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่ในแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไปบูรได้ หรือเหมือนกับการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต้องทำด้วยกำลัง อันบุคคลทำอยู่ การงานเหล่านั้นทั้งหมด บุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำกันได้ ฉันใด ตัวคนเรานี้ก็มีรูปเป็นตน มีเวทนาเป็นตน มีสัญญาเป็นตน มีสังขารเป็นตน มีวิญญาณเป็นตน ต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงได้ประสบผลบุญ ผลบาปจากนั้นมาสกอตม a a s s e m b l y occurs to me อ k กิเวสนะ explain how it occurs to you Master Gotama just as when seeds and plants whatever their kind reach growth increase and maturation all do so independent upon the earth, based upon the earth, just as when strenuous works, whatever their kind, are done, all are done in dependence upon the earth, based upon the earth. So too, Master Karmā, a person has material form itself, and based upon material form he produces merit or demerit. A person has feelings at self, and based upon feelings, he produces merit or demerit. A person has perception, has formations, has consciousness at self, and based upon perceptions, formations, and consciousness, he produces merit all demerit อคิเวสนะ ข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้หรือว่า รูปเป็นอัตตาเวทนาเป็นอัตตา สัญญาเป็นอัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาอย่างนั้นหรือท่านพระกรมผู้เจริญข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้น และประชุมชนเป็นนั้นมากก็กล่าวอย่างนั้นด้วย อกิเวสนะประชุมชนเป็นนันมากนั้น จะกล่าวอย่างไรก็ได้ ท่านยืนยันคำนั้นของท่านเติด ท่านพระสมณโคดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอยู่อย่างนี้ว่า รูปเป็นตัวตน เวทนาเป็นตัวตน สัญญาเป็นตัวตน สังขารและวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นตัวตนอากิเวสนะ Are you not asserting thus Material form is myself, feeling is myself, perception is myself, formations are myself, consciousness is myself. Master Gautama, I assert thus: material form, feelings, perception, formations, and consciousness are myself, and so does this great multitude. Akivesana, what has this great multitude to do with you? Please confine yourself to your own assertions alone. Master Gotama, then I assert thus: material form is myself, feeling is myself, perception is myself, formations are myself, consciousness is myself. อกิเวสนะ ถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้ ท่านเห็นควรอย่างไร ก็จงกล่าวแกล้อย่างนั้น อคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร อำนาจของพระราชา ผู้เป็นมหากษัตริย์ ที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าเปรเซนที่โกศล หรือพระเจ้า อาชาติศัตรู แห่งแคว้นมกธ ที่อาจจะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบนรเทศคนที่ควรนรเทศ พึงให้เป็นไปได้ ในพระราชาผู้เป็นเจ้าของอาณาเขตเหล่านั้นไม่ใช่หรือ ท่านพระครมอำนาจของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ อย่างเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศล หรือพระเจ้าอาชาติศัตรู ก็สามารถที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบ ในรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปในพระราชนาเขตของพระองค์ได้ แม้แต่ อำนาจของหมู่คณะเหล่านี้ คือเจ้าลิชวีผู้เป็นมรรกษัตริย์ ก็อาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศอย่างให้เป็นไปได้ ในแคว้นของตนของตน ก็เช่นเดียวกันอำนาจของพระราชา ผู้ได้รับมรดสาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูก็จะให้เป็นไปได้ อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ต้องให้เป็นไปด้วย และควรจะเป็นไปด้วย อัง i ิเวสนะ In this case, I shall ask you a question in return. Answer it as you choose. What do you think อกิเวสนะ would a head anointed noble king, for example, the king Pasenti of Kosala, or king Achasatu Vedahiput of Maganda, exercise his power in his own realm to execute those who should be executed, to find those who should be fined, and to banish those who should be banished. Master Gautama, a head anointed noble king like King Prasenti or King Achasattu would exercise his power in his own reign to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, and to banish those who should be banished. For even these communities and societies, such as the Vachians and the Malians exercised the power in their own realm to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, to banish those who should be banished. So all the more so should a head anointed noble king, such as the king Pasenti and king Achasattu, should exercise it Master Karma, and he should be worthy of exercise it. อคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตัวตนของเราอำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย อย่างนี้หรือ เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสตามอย่างนี้แล้ว สัจการนิครนก็นิ่งเสียถึงสองครั้งลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค จึงตรัสกับ สัจการนิครนว่าอาคิเวสนะ ในการบัดนี้ท่านจงแก้ ไม่ใช่การที่ท่านควรจะนิ่ง ผู้ใดอันตตาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้ง ไม่กล่าวแก้ ศีรษะของผู้นั้น จะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้น ก็สมัยนั้น ยักษ์วชิระปานีถือกระบอง ที่ทำจากเพชร ลุกเป็นไฟรุ่งเรืองโชดช่วง ลอยอยู่บนอากาศณเบื้องบนศีรษะของสัจจกานิกรนมีความคิดว่าถ้าสัจจกนิกรนอันพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้ง มิได้แก้ปัญหา เราจะฟาดศีรษะของสัจจการนิครนนี้ ให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นั้นแหละ ยักษ์วชิระปานีนั้น ผู้ที่พระผู้มีพระภาคกับสัจจการนิครนเท่านั้นที่เห็นอยู่ ในที่นั้น สัจจการนิครนกลัว ตกใจจนขนลุกชูชัน แสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทาน เป็นที่ป้องกัน ได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ขอจงถามเถิด ข้าพเจ้าจะกล่าวแก้ในที่นี้ What do you think อกิเวสนะ When you say thus material form is myself do you exercise any such power over that material form as to say Let my form be thus, let my form not be thus. When this was said, Sajjaka, the Nikanta's son, was silent. A second time, the blessed one asked the same question, and a second time, Sajjaka, the Nikanta's son, was silent. Then the blessed one said to him, Ankivisana, Answer now. Now is not the time to be silent. If anyone, when asked a reasonable question, up to the third time, by the Tathagata, still does not answer, his head splits into seven pieces there and then. Now, on that occasion, a thunderbolt wielding spirit holding an iron thunderbolt that burned, blazed, and glowed, appeared in the air above the Satchaka, the Nikanta's son, thinking, if this Satchaka, the Nikanta's son, when asked a reasonable question up to the third time by the blazed one, still does not answer, I shall split his head into seven pieces here and now. Only the blazed one and the Satchaka, the Nikanta sons, saw the thunderbolt wielding spirit. Then Satchaka, the Nikanta's son, was frightened, alarmed, and terrified, seeking his shelter, asylum, and refuge in the blessed one himself. He said, Ask me, Master Gotama, I will answer. อกิเวสนะท่านจะสำคัญความก้อนี้ว่าอย่างไร ที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า รูปเป็นตัวตนของเราอำนาจของท่านที่เป็นไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยอกิเวสนะ ท่านจงทำในใจให้ดีเถิด ครั้นท่านทำโยนิโสมนสิการดีแล้ว จึงกล่าวแกล้ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันอคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร การที่ท่านกล่าวว่า เวทนาเป็นตัวตนของเรา สัญญาเป็นตัวตนของเรา สังขารทั้งหลายเป็นตัวตนของเรา วิญญาณเป็นตัวตนของเราดังนี้ อำนาจของท่านที่เป็นไปในเวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และในวิญญาณว่า เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนั้นหรือท่านพระกุมผู้เจริญ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยอักยเวสนะ ท่านจงใคร่กรวนให้รอบคอบ จงทำในใจให้ดีเถิด จึงกล่าวแก้ เพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่สอดคล้องกันอังคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระคดม สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์ท่านพระคดม สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือเนาะที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระกรม and what do you think a k i v e s a n a when you say thus material form is myself do you exercise any such power over that material form, as to say, "Let my form be thus, let my form not be thus." No, Master Gotama. Pay attention, Agivesana. Pay attention how you reply. What you said afterwards does not agree with what you said before, nor does what you said before agree with what you said afterwards. What do you think? Akivesana. When you say thus, feeling is myself, perception is myself, formation are myself, consciousness is myself. Do you exercise any power over that feelings, perception, formations, and consciousness, as to say, let my feeling, perception, formations, consciousness be thus, let my feeling not be thus. No, Master Gautama. Pay attention, Akivesana. Pay attention how you reply. What you said afterwards does not agree with what you said before, nor does what you said before agree with what you said afterwards. What do you think? อคิเวสนะ are material form, feeling, perception, formations, and consciousness permanent or impermanent? Impermanent, Master Gotama, is what is impermanent, suffering or happiness? Suffering, Master Gotama, is what is impermanent, suffering, and subject to change, fit to be regarded thus This is my. This I am. This is myself. No, Master Gotama. อากิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กล่ำกลืนทุกข์แล้ว ยังตามเห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ ผู้นั้นกำหนด รู้ทุกได้เอง หรือจะทำทุกให้สิ้นไปแล้ว จึงอยู่ มีบ้างหรือข้าแต่ท่านพระกรมข้อนั้นจะพึงมีได้เพราะเหตุไร ข้อนั้นมีไม่ได้เลยลองคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เมื่อเป็นอย่างนั้น ท่านที่ติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้ว กล้ำกลืนทุกข์อยู่ ยังจะตามเห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้ มิใช่หรือ ข้าแต่ท่านพระครม ข้อนั้นฉไหนจะไม่ถูกเล่า ข้อนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้น What do you think อ k i ิเวสนะ when one adhered to suffering resorts to suffering holds to suffering and regards what is suffering thus this is m y this I am This is myself. Could one ever fully understand suffering oneself, or abide with suffering utterly destroyed? How could that be, Master Gotama? Of course not, Master Gotama. What do you think, Akivesana? That being so, do you not adhere to suffering, not resort to suffering, not hold to suffering, and not regard what is suffering thus this is m y this I am this is myself how could that not be Master Gotama of course it is Master Gotama อกิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ จึงถือเอาขวานที่ข่มกล้าเข้าไปสู่ป่า เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่า มีลำต้นตรง ยังอ่อน ยังไม่เกิดแก่นไส้ เขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคน แล้วตัดที่ปลาย ปอกกาบออก ไม่พบแม้แต่กระพี้ของมัน จะพบแก่น แต่ที่ไหนเล่า แม้ฉันนั้นอกิเวสนะ ท่านอันเราซักไซไล่เลียง สอบสวนในถ้อยคำของตน ก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าววาจาในที่ประชุมชน ในเมืองเวสาลีว่า ไม่เห็นสมณะหรือพรามที่เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ แม้ที่ปฏิญญาตนเองว่า เป็นนรันตะสัมมาสัมพุทธะ ที่จะปรารบโตวาทะกับเรา แล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะทานหวั่นไหวไม่มีเงื่อไหลจากรักแร้ แม้แต่คนเดียวเลย หรือหากว่า ปรารบโต้ตอบวาทะกับสาว ที่ไม่มีจิตไม่มีใจ แม้สาวนั้นซึ่งปรารบโต้วาทะกับเรา ก็ต้องประมาสตกสถาน หวั่นไหว มีเหงื่อไหลจากรักแร้ จะปล่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมรุษเล่า ดังนี้อากิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่ม แล้วตกถึงพื้น ส่วนเหงื่อในกายของเราเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย ดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ทรงเปิดกลีบพระจีวร ที่มีชีวิวันดังทองในที่บริษัทนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สัจจการนิครน ได้นั่งนิ่ง เก้อเขินข้อตกซบเศร้าหมดปฏิบัติ Akivesana. Ah, it is as though a man needing hard wood, seeking hard wood, wandering in search for hard wood, were to take a sharp axe and enter the wood, and there he would see a large plantain trunk, straight, young, with no fruit but core. Then he would cut it down at the root cut off the crown and unroll the leaf sheath. But as he went on unrolling the leaf sheath, he would never come even to any sapwood, let alone heartwood. So too, Akivesana, when you are praised, questioned, and cross-questioned by me about your own assertion you turn out to be empty, vacant, and mistaken. But it was you who made this statement before the Vesali assembly, said, I see no recluse or Brahmin, the head of an order, the head of a group, the teacher of a group, even one claiming to be accomplished and fully enlightened, who would not shake, shiver, and tremble and sweat under the armpits, if he were to engage in debate with me, even if I were to engage a senseless pose in debate, it would shake, shiver, and tremble, if it were to engage in debate with me. So what shall I say of a human beings? Now, there are drops of sweat on your forehead and they have soaked through your upper robe and fallen into the ground. But there is no sweat on my body now. Then the blessed one uncovered his golden color body before the assembly, to show that he has no sweat. When this was said, Sajaka, the Nikanta's son, sat down silent, dismayed, with shoulders dropping and head down, glum and without response ในที่นั้น เจ้าลิชวีผู้หนึ่ง นามว่าทุมมุขะเห็น สัจการนิคน นั่งนิ่ง เก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิพานจึงได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปมาเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ทุมมุขะอุปมานั้นจงแจ่มแจ้งอธิบายเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนในที่ใกล้บ้านหรือนิคม มีสาโบกรณีอยู่สาหนึ่ง ในสานั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่ง เมื่อพวกเด็กชายเด็กหญิงเป็นนันมาก ออกจากบ้านหรือนิคมนั้น ไปสู่สาโบกรณีนั้นแล้ว ก็ลงจับปูขึ้นจากน้ำ วางไว้บนบก ปูนั้นจะสายก้ามไปทางข้างไหน เด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้าง ด้วยกระเบื้องบ้าง เมื่อปูนั้นหักก้ามหมดแล้ว ก็ไม่อาจจะลงสู่สะโบกรณีเหมือนก่อนได้ ฉันใด ทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนน้ำ เข้าใจผิด กวัดแกว่งบางอย่าง ของสัจการนิครนพระองค์หักเสียแล้ว แต่นี้ไปสัจการนิครนไม่อาจจะเข้ามาใกล้พระองค์ด้วยความประสงค์จะโต้ตอบอีก ฉะนั้นเหมือนกัน เมื่อเจ้าลิชวีตุมมุกะ กล่าวอย่างนี้แล้วสัจการนิครนนั้นได้กล่าวว่า เจ้าตุมมุกะ ท่านหยุดเถิด ท่านพูดมากนัก ข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่าน ข้าพเจ้าพูดกับพระสมณโคดมต่างหาก รั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็ทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมข้อที่พูดนั้นเป็นของข้าพเจ้า และของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นยกเสียเถิด เป็นคำเพ้อ พูดเพ้อกันไป Then Dummuka the son of the l i c h w v i s seeing s a c h a k a the Nikanta son in such condition said to the blessed one Master Gotama a simile occurs to me. Tumuka, explain how it occurs to you. Venerable sir, suppose not far from a village or town there was a pond with a crab in it, and then a party of boys and girls went out from the town or village to the pond, went into the water, and pulled the crab out of the water and put it on dry land, and whenever the crab extended a leg, they cut it off, broke it, and smashed it with sticks and stones, so that the crab, with all its legs cut off, broken, and smashed, would be unable to get back to the pond as before. So too, all Sajjaka, the Nikanta's sons, contortions, writhings, and vacillations have been cut off, broken, and smashed by the blaze one, and how he cannot get near the blaze one again for the purpose of debate. When this was said, Sajjaka, the Nikanta's son, told him, "Wait, Tumuka, wait. We are not speaking to you Here we are speaking with Master g o t a m a Let be, Master g o t a m a the talk of ours and of others ordinary recluses and Brahmins. It was mere prattle, I think. สัจการนิกรนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ต่อไปว่า ข้าแต่พระคุมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของพระโคดม จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกต้องตามโอวาทข้ามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง หมดความเห็นแย้ง ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนอาคิเวสนะ ชาวกของเราในธรรมะวินัยนี้ ย่อมเห็นขันตั้งห้านั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังมาไม่ถึง ทั้งที่เกิดขึ้นในบัดนี้ ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดี เลวหรือประณีก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม รูปเวทนา สัญญาสังขาร และวิญญาณทั้งหมดนั้น นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราของกิเวสนะ ด้วยเหตุเท่านี้แหละ สาวกของเราจึงชื่อว่า เป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโมวาทข้ามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความกล้าหาญ ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่น ในคำสอนของศาสดาตนอยู่ Master Gautama but in what way is a disciple of Master Gautama one who carries out his instruction who responds to his advice who has crossed beyond doubt become free from perplexity gained intrepidity and become independent of others in the teacher's dispensation here, akivesana. Any kind of material form, feeling, perception, formations, consciousness, whatever, whether past, future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near, a disciple of mine sees all material form, feeling, perception, formations, consciousness, as they actually are, with a proper wisdom thus, these are not mine, these I am not, these not myself. อกิเวสนะ It is in this way that a disciple of mine is one who carries out my instruction who responds to my advice, and who crossed beyond doubt, become free from perplexity, gained interpretity, and become independent of others in the teacher's dispensation ข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญและด้วยเหตุเพียงเท่าไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ อคิเวสนะ คือภิกษุใดในธรรมะวินัยนี้ เห็นขันตั้งห้านั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ที่เป็นไปในอดีตก็ตาม อนาคตก็ตาม ในบัดนี้ก็ตามทั้งที่เป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดี ยาหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม ก็เป็นแต่รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เหล่านั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราดังนี้แล้ว ก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่น ถือมั่นอกิเวสนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่า เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วปรงภาระแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ อกิเวสนะ ภิกษุที่หลุดพ้นอย่างนี้แหละประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการ คือมีความเห็นอันยอดเยี่ยม มีความประพฤติอันยอดเยี่ยม มีความพ้นวิเศษอันยอดเยี่ยม เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วอย่างนี้ ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว และย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงฝึกตนแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกตน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงสงบได้แล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงข้ามพ้นแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความพ้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงดับสนิทแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความดับสนิท Master g a t a m a in what way is a bhikkhu an arahant with tens destroyed one who has lived the holy life done what had to be done, laid down the burden, reached his own goal, destroyed the fetters of being, and is completely liberated through final knowledge. Here, akivesana, any kind of material form, feeling, perception, formations, consciousness, whatsoever, whether past, future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near. A piku has seen the all material form, feeling, perception, formations, consciousness, as they actually are, with proper wisdom. Thus, these are not mine; these I am not. These are not myself. And through not clinging, he is liberated. It is in this way that a bhikkhu is an arahant, the tens destroyed, one who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached his own goal, destroyed the fetters of being and is completely liberated through final knowledge. When a uh, mind is first liberated, he possesses three unsurpassable qualities: unsurpassable vision, unsurpassable practice, and unsurpassable deliverance. When the uh, is first liberated, he still honors, respects, and reverence and venerates the Tathagata thus, the Blessed One is enlightened, and he teaches the Dhamma for the sake of enlightenment. The Blessed One is tamed, and he teaches the Dhamma for taming oneself. The Blessed One is at peace, and he teaches the Dhamma for the sake of peace. The blessed one has crossed over, and he teaches the Dhamma for crossing over. The blessed one has attained nibbana, and he teaches the Dhamma for attaining nibbana. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สัจการนิครนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดกุลของผู้อื่น เป็นคนขนองวาจา ได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดม ว่าตนอาจจะรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน เมื่อบุรุษมาปะทะกับช้างซับมันเข้าแล้วก็ดี หรือเจอกองไฟที่กำลังลุกโชดช่วงอยู่ก็ดี เจองูพิษที่มีพิษร้ายก็ตาม ยังพอจะเอาตัวรอดได้บ้าง แต่ถ้ามาเจอกับพระโคดมเข้าแล้ว ไม่มีใครจะเอาตัวรอดได้เลย ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดผู้อื่น เป็นคนก็นองวาจา ได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดม ว่าตนอาจรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน ขอพระโคดมพร้อมกันกับภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันบัตหารในวันพรุ่งนี้ ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับโดยดุษฎียภาพ When this was said s a c h a k a the Nikanta's sons reply Master Gautama we were bold and impudent in thinking we could attack Master Gautama's in debate a man might attack a mad elephant and find safety yet he could not attack Master Gotama and find safety. A man might attack a blazing mass of fire and find safety, yet he could not attack Master Gotama and find safety. A man might attack a terrible poisonous snake and find safety, and yet he could not attack Master Gotama and find safety. We were bold and impudent in thinking we could attack Master g a u t a m a in debate. Let the blessed one together with the sangha of bhikkhus consent to accept tomorrow's meal from me. Then the blessed one consented in silence. ว่าลำดับนั้นศาสการนิครนเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงบอกกับเจ้าฤาษีเหล่านั้นว่า พวกท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า พระโคดมพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ข้าพเจ้านิมนต์แล้ว เพื่อฉันพระทหารในวันพรุ่งนี้ เมื่อพวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้า จงเลือกอาหารที่ควรแก่พระสมณโคดมเถิด เมื่อราตรีนั้นล่วงไป เจ้าลิชวีเหล่านั้น ได้นำพระทหารมาประมาณ 500สำรับ ไปให้แก่สัจจการนิกรน ศาสกานิกรนได้จัดของเคี้ยวของฉันนันประนีตในอารามของตนเสร็จแล้ว จึงกราบทูลบอกการแห่งพัดแก่พระผู้มีพระภาคระนั้นพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวร เสด็จไปสู่อาราม แห่งสัจจกานิกรนประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายไว้ พร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์สัจจการนิครนอังคาดภิกษุ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตน ให้อิ่มหนำสำราญแล้ว เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงละมือออกจากบาทแล้วชายจกรนิกรนได้นั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอคิเวสนะ บุญและผลบุญในทานเหล่านี้ อาศัยทักกีเนยบุคคล ที่ยังไม่สิ้นราคะ โทสะและโมหะ เช่นเดียวกับท่าน จะมีแก่ตายกทั้งหลาย ส่วนบุญและผลบุญอันอาศัยทักกีเนยบุคคล ที่สิ้นราคะ โทสะโมหะ เช่นกับเราจะมีแก่ท่านดังนี้ Then knowing that the blessed one had consented, Sajaka the Nikanta's son addressed the Lichavis. Hear me, Lichavis. The recluse Gautama, together with the Sangha of good Bhikkhus, has been invited by me for tomorrow's meal. You may bring to me whatever you think would be suitable for him. When the night had ended, the Lichavi brought five hundred ceremonial dishes of milk, rice, as gifts of food. Then Satchaka Nikanta's son had good food of various kinds prepared in his own park, and had the time announced to the blessed one. Then it being morning, the blessed one dressed, and taking his bowl and outer robe, he went with the sangha of bhikkhus to the park of Sachaga, the Nikanta's son, and sat down on the seat made ready. Then with his own hands, Sachaga, the Nikanta's son, served and satisfied the Sangha of bhikkhus, headed by the Buddha, with the various kinds of good food. When the blessed one has eaten and had put his bowl aside Sataka the Nikanta's son, took a low seat, sat down at one side, and said to the blessed one, Master Gotama, may the merit and the great meritorious fruits of this act of giving be for the happiness of the givers. Akivesana, whatever comes about from giving to a recipient such as yourself, one who is not free from lust, not free from hate, not free from delusion, that will be of the givers. And whatever comes about from giving to a recipient, such as myself, one who is free from lust, free from hate, free from delusion, that will be of you.